Die Heere het gesê, gaan koop een kleipot en vat van die leiers van die volk en die priesters saam en gaan af naar die been en noemdel toe reg oor die potskerfboord en kondig daaraan wat ik voor jou zal sê. Je moet sê, hoor die woord van die Heere, konings van Jeda en inwoners van Jerusalem. So sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, ik gaan oor hierdie plek ramp bring wat elkeen wat daarvan hoor, sy oor is al wat tyd. Jullie het mij verlaat en jullie plek verontreinigd dier hier vir ander goede offers te brengen, goede waarvan jullie, jullie voorvaders en die konings van Juda nie voorheen geweet het nie. Jullie het op die plek baie onskuldige bloed vergiet, jullie het vir baal hoogtes gebouw en jullie seens as brandoffers vir baal verbrand, een ding wat ik niet beveel het nie en nie oor gepraat het nie en wat nooit bij mij opgekomen het nie. Daarom kom daar de tijd, sê die Heere, dat die plek niet meer Tofit of Benjenoemdal genoemd zal worden, maar Moerdal. Op hier die plek zal ik een eind maken aan die plannen van Juda in Jerusalem. Het zal hulle vijanden hulle met die zwaard lot afmooi, hulle oorlever in die mag van mensen die wie hulle niet gespoord zal worden, en ik zal hulle lijken die voels en roofdieren lot opvreed. In hier die stad maak ik iets waar mensen niet met afgrijze vervul kan worden en kan vlijt. Elkeen wat hier voorbij komt, zal van verbazing vlijt oor alles wat die staat getref het. Jerusalem sal beleer word dier vijanden wat nie sy inwoners sal spaar nie. Hulle positie zal benaard word, ek sal hulle hulle eie kinders laat eet, en die mense sal mekaar eet. Je moet dan die pot breek voor die van die mense wat met jou saam is, en jy moet vir hulle sê, so sê die Heere die Almachtige, soos hierdie kleipot gebreek het en nie hier gemaakt kan word nie so sal ek hierdie volk in hierdie stad breek. Hulle sal van Tufit een begraafplaas maak, omdat daar nie ander plek zal wees nie. Dit is wat ik aan die plek in sy inwoners sal doen, sê die Heere, ek sal die stad soos Tufit maak. Die huise in Jerusalem in die paleise van die konings van Jeda sal soos die Tufit plek online wees, al die huise waar daar op die dakke weer koffers gebring is voor die zon, die maan en die sterren, en waar daar drankoffers uitgegiet is vir vreemde goede. Nadat Jeremia teruggekom het van Tofut af waar die Heere om as profeet laat optree het, het hy in die voorhof van die huis van die Heere gaan staan en voor al die mensen daar gesê, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, ik ga nou oor die stad en oor al die ander stede al die onheil laat kom wat ik laat aankondig het want die mensen het koppig geblij en wou nie ag gee op wat ek vir hulle gesê het nie.